इहा संदन इल्म जी पुॼाणी आहे बेशक तुंहिंजो पालणहार हार उन खे चङी तरह ॼाणंदड़ आहे जेको संदसि वाट खां भुलो ऐं जेको सिधे रस्ते हलियो तंहिंखे बि उहो चङी तरह ॼाणंदड़ आहे